Pomože da Bog, braći i sestre, Hristos se rodi. Večeras smo se okupili ovdje da prije sveta, e, neposredno prije dočeša e, nove godine po julijanskom kalendaru, e, spovedemo vas kroz nove knjige koje izdala Sveti Gora u svom drugom kolu, o prvoj knjizi u drugom kolu koja se zove Isus Hristos, ljekar duše i tijela, govorit će iguman manastira Podolina Rafailo Bojlević, a ja ću vas provesti kroz prikaze svih šest knjiga u ovom drugom kolu. Nastavljajući novi krug svoje gotovo četvrtvekovne vjersko-prosvetne izdavačke djelatnosti započet o Božiću 2014. godine, U okviru biblioteke Sveti Petar Cetinski, kolom 1, šest izabranih naslova Svetigora, izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorske primorske o Božiću 2015. godine, u Božićnom svetoslavskom kolu 2 objavio šest novih naslova. Knjiga 7, koja se nalazi, to je kao prva knjiga u ovom drugom kolu, E, zove se, kao što sam već rekla, Isus Hristos, ljekar duše i tela, kako prihvatiti, lečiti i podnositi bolesti. Knjiga o broj 8, istorijska i novozavetna svedočanstva o Hristu. Protojere Georgije Florovski, istorija svedočanstva o Hristu, sveti e, Inokentije Hersonski, posljedni zemaljski dan gospoda našeg Isusa Hrista. Knjiga broj 9. Protopresbiter Aleksandar Šmelan, Živjeti danas po evanđelju. Knjiga 10. Igor R. Šafarević, Rusija i svetska katastrofa. Knjiga broj 11. Kako se osloboditi poroka alkoholizma i narkomanije. Knjiga broj 12. Hram Boži, mesto susreta Boga i čoveka. Knjige Božićnog svetoslavskog kola 2015. mogu se tematski gledano razvrstati u tri kategorije djela naučnog i vjersko-poučnog karaktera. To su knjiga broj 8, koja se zove Istorijska i novozavjetna svjedočanstva o Hristu, knjiga broj 10, Rusija i svjetska katastrofa i knjiga broj 12, Hram Boži i mjesto susreta Boga i čoveka. Praktične duhovne borbe hrišćanina protiv iskušenja sa kojima se suočava u svakodnevnom životu, govori knjiga broj 7, o kojoj će večeras biti riječ, i knjiga broj 11 kako su stolodili poruka alkoholizma i narkomanije. A sagledavanju istorijskih pitanja i problema u široj duhovnoj perspektivi govori knjiga 10 Ruske i svetska katastrofa. Nešto malo prikaza o knjizi broj 7. Isus Hristos lekar dužitelja. Zbornik tekstova koji se iz različitih uglova bave problemom bolesti, kako tjelesne, tako i duševne, Hrišćanskim stavom prema bolesti kao jednom od najčešćih i najvećih iskušenja sa kojima se u svom životu susreće svaki hrišćanin. Knjiga za svakoga, jer nema čovjeka koji u svom životu nije bio lakše ili teže bolestan i nema čovjeka kome neko od najbližih nije bolovao od teških i najtežih bolesti. Zbornik se sastoji od osam tematskih cijelina, Prvu tematsku sjelinu čini praktična poučna knjižica proteljereje Sergeja Filmonova kako pomoći bolesniku, u kojoj on, kao iskusni bolnički sveštenik, daje odgovore na sva osnovna pitanja i nedomice koja se tiču hrišćaninovog stava prema bolestima, duševnim i telesnim, baveći se pitanjima blagoslovenog liječenja medicinskim i božanskim sredstvima i lijekovima, sa jednim i nebladostojnog liječenja nezadovoljenim sredstvima kao što su vračarstvo, lažno stiliteljstvo, vajanje, crna magija. U drugoj tematskoj cijelini date su poruke svetih otaca o uzrocima, liječenju i trpljenju bolesti. Treću i četvrtu tematsku cijelinu u bolesti oslanjati se na volju Božiju prepodobnog Ambrosija Optinskog i bolest liječenje priprema za smrt u upokojnih svetog Teofana Zatvornika čine duhovnička pismo ove dvojice svetitelja bolesnim duhovnim čarima. U tematskoj cijelini susret sa Hristom u bolesti dali su tekstovi ugled uglednog ljekara hrišćanina doktora Hadži Nedeljka Kangrke, u kojima on kao više decenijski iskusan ljekar, hirurg i kao istinski pobožan čovjek duhovno čaro svetog Ale Istina Đerijskog daje sveobuhvatan odgovor na najvažnija pitanja vezana za, hrišćansko, za hrišćansko iskustvo bolesti, vječenja, umiranja i smrti. Potom slijede molitve za izlečenje bolesti i akatisti za izlečenje od različitih bolesti sa spiskom svetitelja kojima se treba moliti u raznim bolestima, tjelesnim i duševnim i nevoljama života. Knjiga 8. Istorijski novozaredni svjedočanstva o Hristu. Ovaj zbornik sastoji se od dvije knjige koje se na različit način i na različite perspektive, ali u predanjskom duhu, saglasne bave bogočeličanskom ličnošću gospoda Isusa Hrista. Prva je knjiga Istorijske svjedočanstva o Hristu. Da li je Hristus postojao? Porfireja Georgija Florovskog, jednog od najznačajnijih pravoslavnih bogoslova i učitelja crkve u 20. vijeku, u kojoj on, pobijajući poluistine i laži antihrišćanske propagande iz treće decenije 20. vijeka, kako one ideološke ateističke sa komunističkog istoka, tako i one naučno ateističke sa kapitalističkog zapada. Na osnovu stavornog svjedočanstva apostolske propovjedi o Hristu, svjedočanstva lancrkvenih ljudi antičkog svijeta, jevrejskog zakonučitelja Damalila, spisa jevrejskog istoričara Josipa Klavija, rimskih pisaca istoričara Gaja, Svetonija, Tranquila i Tacita, kao i stojika Mare i drugih. I svjedočanstva prve hrišćanske crkve pokazuje i dokazuje svu istoričnost i stvarnost Hristove ličnosti i njegovog spasiteljskog djela na zemlji. Drugi dio ovog zbornika čini obimna knjiga Posebni zemaljski dani gospoda našeg Isusa Hrista, svetog Inokencija Hersonskog, u kojoj su na osnovu evanđelskih i novozavjetnih svedočanstava uopšte podrobno opisane sve okolnosti i svi događaji koji su se zbili od Lazareve subote do Velikog petka tokom posljednjih desetak dana pred stradanje u, kr u krsnu smrt Boga čoveka Isusa Hrista. Ova knjiga Svetog Inokentija Hersonskog predstavlja svoje svojevrsno stradano žitje, Gospod Isusa Hrista i u njoj su događaji opisani e, događaj strasne sedmice sa takvom jakom opečatljivošću da čitala sve vrijeme ima utisak da lično prisustuje, da je očevidac opisivanih evanđelskih događanja koje su jednom za svakda promenila sudbinu svijeta i čovjeka. Knjiga broj 9 koja se zove Živjeti danas po evanđelju, proto preziter Aleksandra Šnemana, besjede i zapisi. Ove ovaj zbornik čini izabrani većinom do sada na srpskom jeziku neobjavljeni članci, besjedi i zapisi protoprezvitera Aleksandra Žmenana, jednog od najautentičnijih pravoslavnih pastira, bogoslova, filozofa i mislilaca u drugoj polovini 20. vijeka. Knjigu čini preređeni izbor načinjen iz njegovih dveju knjiga nedeljne besjede, propovedi i besjede, kao i odabrani odlomci iz njegovih utemeljenika. Otac Aleksandar Šmena na jednostavan i jasan način, otmenim književnim stilom, objašnjava najdublje tajne čovjekovog postojanja na ovoj zemlji, uvijek u svetlosti evanđelja, svijetle Hristove blagovijesti o pokajanju i približavanju Carstva Nebeskog. O tome da su svi ljudi u svim epohama istorije i u našoj današnjoj posthrišćanskoj jednako kao i u vremenima rane crkve priznavi na život sa Bogom i u Bogu, na oboženje i svetost u Hristu. On na osnovu dvomilenijumskog sabornog iskustva pokajanja, očišćenja i prosvjetljenja u Hristu daje odgovor na pitanje da li je moguće da civilizovani ljudi, ljudi današnjeg svijeta, naučno-tehnološkog progresa globalne kulture, demokracije, da li je moguće da ti ljudi vjeruju? da li je danas moguće živjeti po evanđelju i biti istinski hrišćani. On uvjerljivo raskrinkava laž naučnog ateizma, materializma i potrošačkog društva. Objašnjava da je istorija u stvari neprestani sukob različitih vjera, a prije svega vjera u Boga sa jedne i lažnih vjera i nevjerja kao naročite vrste protiv Božne vjere sa druge strane. Autor pokazuje suštinu spora hrišćanstva i ateizma o suštini i naznačenju čoveka, otkriva u čemu je jedinstvenost hrišćanskog shvatanja slobode i zašto se crkveni život, život u Hristu, kao život življenja po evanđelju Hristovom i sticanja duha svetoga suštinski razlikuje od svake druge vrste ljudskog života i zašto je to jedini dostojni život u istoriji. Autor daje objašnjava suštinu i smisao najvažnijih crkvenih praznika. U poglavlju iskoristi i pričešću u pravoslavnoj crkvi, autor daje objašnjenje svete tajne pokaljane i ispovijesti, kao i praktično posta za učestvovanje hrišćanina u svetotajanskom životu crkve. Posebnu tematsku cijelinu ovog zbornika, koja se zove Crkva i svijet u kojem živimo, čine kraći članci i zapisi. Otac Aleksandar se hvata u koštac sa teškim pitanjima hrišćanskog života u savremenoj civilizaciji, počeši od pitanja položaja i uloge parohije u životu crkve, preko pitanja zašto žene ne mogu biti rukopolagane sa sveštenice u pravoslavnoj crkvi, preko pitanja položaja intelektualaca u crkvi, hrišćanskog odnosa prema demokratskoj ideologiji i ljudskih prava, do sve ozbiljnih izazova civilizacija abortusa, homoseksualizma i incesta u kojoj živimo i koja ukoliko u njoj ne dođe do velikog pokajanja ljudskom, po ocu Aleksandru Švenovnu nema budućnosti. Sklonite. Knjiga broj 10, koja se zove Rusija i svjetska katastrofa, Igora R. Rašafarevića. Zbornik istorijsko-kulturoloških tekstova na temu velike duhovne istorijske krize u kojoj se pravoslavni ruski narod našao u 20. vijeku kao najtragičnijem vijeku svoje dosadašnje istorije, u kome je morao da ispusti i podnese tragični pad ruskog carstva i raspad ne samo vjekovima građana države, već i same istorije i kulture, bolševičku revoluciju, stalinizam sa njegovim ulazima, ogromno stradanje Ruske pravoslavne crkve i stotine hiljada, ako ne i milione novomučanika u sabornom stradanju za Hrista sa kojim su čitavoj istorije crkve može uporediti samo period trovjekovnog gonjenja od strane bogobornih rimskih carava tokom prva tri vijeka hrišćanstva. Autor knjige Ruske akademije, znameniti matematičar i pisac Igor R. Šaparević, daninom srpskog porijekla koji se još od 70. godina bavi promišljanjem najvažnijih i društvenih istorijskih pitanja. Vidi Rusiju 20. vijeka kao poprište svjetske duhovne istorijske krize u sveukupnosti njenih geopolitičkih aspekata dajući matematički tačne definicije uzora, uzorka i posljedice istorijskih, društvenih i kulturnih događaja u Rusiji, Evropi i svijetu u 20. vijeku. Da, rusko pitanje za zapadu, kako autor na, mnogo, na mnogo mjesta primjećuje, već tradicionalno rusofobnu civilizaciju nije uspješno rješeno raspadom Sovjetskog saveza i privremenim bacanjem Rusije u podređeni istorijski, ekonomski, politički položaj, svedoči i najnovija sa zapada izazvana potpomognuta ukrajinska kriza, kriza koja još jednom potvrđuje da sudbina pravoslavne Rusije stoji u neraskidivoj vezi sa duhovnom sudbinom čitave hrišćanske civilizacije, da snage i stabilnost Rusije predstavljaju jedan od ključnih činilaca svjetskog poredka i mira. Zaključak autora je da Rusiji i zajedno sa njom svim hrišćanskim pravoslavnim narodima predstoji njegoševska borba neprestana zaostajanju u sobstvenom duhovnom istorijskom identitetu i kontinuitetu u svojoj slobodi. Borba na svim planovima istorijskog postojanja i u kojoj će kao i do sada u istoriji bivati i ono što biti ne može. U kojoj nema odustajanja niti mjesta za malodušnost jer je po Šafareviću uninije smrtni grijeh i kao tako u istoriji nedopustiv. Knjiga broj 11, koja se zove Kako se osloboditi poruka alkoholizma i narkomanije. Zbornik tekstova u kome se iz perspektive pravoslavnog iskustva borbe protiv grijeha i strasti i poruka uopšte govori o teškoj borbi i pobjedi nad porukom alkoholizma i narkomanije. U prvom dijelu zbornika pod zajedničkim naslovom Blago čovjeku koji ne pije Poslije odlomaka iz Svetog pisma, Starog i Novog Zaveta, u kojima se govori o drevnom opšte ljudskom iskustvu koje jednoglasno svjedoči o zlu opijanja, alkoholnim pićima i o štetnim posljedicama koje od toga proizlaze kako za čovjeka koji se opija, tako i za njegove bližnje. Date su duhovničke pouke drevnih i savremenih otaca, staraca i sveštenika duhovnika crkve o uzrocima, prirodi, načinu dejstvovanja strasti i poroka alkoholizma u čovjeku, kao i o načinima za oslobođenje do tog smrtnog poroka kroz pokajanje i ispovist, podrižnički trud, veliku duhovnu borbu čovjekovu korenitu promjenu života. Posle korisnih savjeta za borbu protiv strasti pijanstva dati su i molitve za isceljenje od bolesti pijanstva kojima treba da pribjegavaju i oni koji se bore da se oslobode poroka alkoholizma i članovi njihovih porodica koji treba da ih svesrdno podrže u toj teškoj borbi za duhovno oslobođenje, preumljenje i početak novog života. Drugi dio zbornika bavi se problemom narkomanije sa pravoslavnog stanovišta, U tekstovima različitih pravoslavnih autora objašnjava se duhovna suština narkomanije kao pada cjelokupne ličnosti čovjekove u grehovno ropstvo, satani kroz, os, kroz stvaranje psihosomatske zavisnosti od narkotičkih hemijskih substanci, to jest kroz gubljenje voljne kontrole nad djelovanjem sobstvene ličnosti, pri čemu narkoman postaje neka vrsta medijuma za dejstvovanje zlih sila koje upropašćuju ne samo njega, već i ljude oko njega. Opisuju se dalje provjerene medicinske metode za liječenje i oslobođenje od narkomanske zavisnosti, ali se sve vrijeme insistira na duhovnom aspektu poroka narkomanije i na potrebi za upornim podižničkim i svetotajnskim liječenjem u crkvi i pod duhovnim rukovodstvom iskusnog sveštenika duhovnika, ličnosti oboljela, oboljela od grijeha, strasti i poroka narkomanije. Objašnjava se veza narkomanije i kriminala ukazuje se na opasnosti legalizovanja lakih droga, daju se potresni ispoviste neizliječenih i izliječenih narkomana, sa zaključkom potvrđeni u savremenom duhovno-terapeutskom iskustvu crkve, da se svaki grijeh, pa i grijeh narkomanije može pobijediti kroz pokajanje i podvig kroz hrabro suočavanje sa sobstvenom ogrehovljenošću i duhovnom raslavljenošću, kroz istrenu hrišćansku borbu za korijenitu promjenu svog života i za novi život u Hristu. Jer po riječima Hristovim Bogu je sve moguće, čak i ono što sa ljudskog stanovišta izgleda kao potpuno nemoguće, ali pod jednim uslovom, da čovjek svim svojim bićem sarađuje sa Bogom jedinim čovjekoljubcem. Knjiga broj 12. Hram Boži i mjesto sustreta Boga i čovjeka. Zbornik veronaučnih karaktera u kome se kroz tekstove uglavnih pravoslavnih pisaca, od svetih otaca drevnosti do savremenih bogoslova, episkopa i sveštenika, govori o tajni, smislu i ulozi hrama Božijeg crkve u životu crkve i u životu svakog hrišćanina. Da je hram Božiji mjesto susreta Boga čovjeka, mjesto životorodnog projavljivanja slave Božije i čovjekovom spasonosnom učešću u toj slavi Božijoj, da je hram škola vječnog života, da su hramu Božijim na svetu liturgiji pričašćujemo tijelom i krvju Isusa Hrista, hranom i pićem života vječnoga. U zborniku se potom u zasebnom poglavlju daje detaljan opis i objašnjenje arhitektonskih dijelova hrama, priprata, brod, ikonostas, oltar, kao i tumačenje bogoslužbene i simboličke funkcije svakog od ovih dijelova hrama u tematskoj cjelini kako se treba ponašati u hramu Božim, parohijski sveštenici objašnjavaju vjernicima kako treba da se ponašaju u hramu Božjem do, od trenutka kada uđu u njega, naročito za vrijeme najvažnijeg crkvenog bogosluženja svete liturgije, kako se pravilno cjelivaju ikonje, ikone, prislužuju svijeće, čine poklon u crkvi i zatim šta ne treba činiti i kako se ne treba ponašati u hramu Božjem, te zbog čega je bogodolično i dostojno ponašanje u hramu od suštinskog značaja za čovjekov pravilni hrišćanski život i spasenje. U tematskoj cijelini hram Božji i bogosluženje crkve objašnjava se neraskidiva veza hrama Božije, to jest crkve kao sveštenog arhitektonskog zdanja, sa jedne i bogosluženja crkve kao tijela Hristovog sa druge strane. Objašnjavaju se ukratko bogoslužbene sveštene radnje koje se vrše u hramu Božijem i njihov značaj za čovjekov život, zemaljski i vječni. U tematskoj cijelini život u Hristu, sazdavanjem unutarnjeg hrama, govori se o podrižničkom i svetotajinskom životu u Hristu kao načinu na koji čovjek sebe, po riječima svetog apostola Pavla, preobražava u živi hram Duha Svetoga. U posljednjoj tematskoj cijelini smisao hrama Božije u istoriji kroz tekstove uglednih pravoslavnih episkopa teologa od svetog vladike Nikolaja Žičkog preko blaženo počešćeg patrijarha srpskog patrija, Pavla do mitropolita crnogorsko-primorskog antiolohija objašnjava se u čemu se sastoji stvarna i simbolička isceliteljska, probaziteljska i objediniteljska uloga hrišćanskog hrama Božijeg, crkve gde se služi služba Božija kao sveta tajna same crkve u istoriji ljudi i naroda. To je bio kratak prikaz za svih šest knjiga u drugom kolu Sveti Bovinih. Knjiga A kao što već svi znate, večeras je akcenat na prvoj knjizi u ovom drugom kolu, kao što sam već rekla na početku. Ona se zove Isus Hristus, e, lekar duše i tijelo i tela, e, o kojoj će govoriti iguman e, manastira Podmejne, jeromonah Rafael Oboljević. Izvolite. Hvala. Hristos se rodi. Gledali smo, braći i sestre, ovih dana jedan divan snimak sa Svete gore Atonske. Tog sveštenog mjesta gdje mnogi bolovaša od bolesti se ne stideći, nego u njoj sagledavajući mogućnost da sretnu onoga koji se rađa i dolazi ne radi zdravih, nego radi bolesnih. Na mjestu gdje su mnogi grešnici našli onoga koji se rodio i došao ne radi pravednih, umišljeno pravedni i umišljeno zdravi, nego radi grešan. Prizivajući ga gotovo neprestano vapajnim molitvama, gospode, onoga, braće i sestre, koga i mi u ovom prazniku ili dočekasmo ili ne dočekasmo, tek oni ga dočekaše, prepoznaše svojim grijehom i svojom bolešću i dobiše smjelost i veliku radost naljuše u njemu ovoploćenom i radi grešnika i bolesnika rođenom, dakle dobivši smjelost da ga prizivaju u vapajnoj molitvi, Gospod, Isusa Hrista, Sina Boži, pomiluj me grešno, bolesno, podigni me mrtvog, vrati me zabludjelog, blesavog, nenormalnog, prelašćenog, slijepog, nijevog, grubog, hromog, bjesomušnog, džavo imamo, ludog, sumašetšnog. I od takvih molitava, braće i sestre, takvih grijeha i bolesti svjesnih pokajnika Sveta gora se ispunila predivnim svetiteljima, od čijih moštiju se do dana današnjeg bolesni isceljuju. Gledali smo predivnog starca Josifa Vatopetskog, iscijelitelja, oko koga se sakupila divna zajednica vatopetskih monaha, a on sam učenik velikog i svetog, bolesnog i grešnog Josifa Isihaste, koji se kroz Isusovu molitvu iscijelio i postao istočnik zdravlja. On kao jedan od njegovih najbližih učenika, mogli se, braće i sese, to je jedan predivan snimak, toplo bih preporučio svima vama da ga pogledate, može se to ovako naći, otac vaš ljubav može u tome da vam pomogne, ne treba to dugo, ali je dragocijeno, jer možemo i vizuelno da vidimo kako to izgleda jedna iscijeljena, duša jednog sina crkve Hristove. Kako to izgleda onaj koga je Isus Hristos iscijelio? Ova knjiga nosi zaista jasan, fokusiran naslov. Isus Hristos, ljekar duše i tijela. Vrlo je važno da vidimo onoga koga je Gospod iscijelio. Zašto je to važno? Zato što će danas mnogi pogriješiti u procjenu. Uporno tražeći iseljenje u papirima i u ponovnim dijagnozama koje tražimo poslije počitanih molitava u ostrogu i u nekom drugom hramu, mjereći dejstvo da Hristovo po analizama krvi, i po novim snimcima novih skenera i raznih rezonanci. A u ovom snimku vidimo kako to izgleda onaj koga je Gospod Isus Hristos iscijelio od bolesti. Na tom dirljivom snimku vidite starog svetogorca Josifa, jednog od najzdravijih ljudi 20. vijeka, koji je svojim zdravljem ušao u 21. vijek i umro, braće i sestre, zadržavši osmijeh na svom mrtvom licu, nekako se izrugujući onom svijetu koji se smrti i dalje plaši. Toliko godina posluje moćnog i tožestvenog njenog satira, silom radi nas rođenog, ovaploćenog, besmrtnog Boga, gospodara života, koji je radi nas jednom umro i smrt zauvijek razvalio. I on milući zadržao osmijeh na licu. To je ona čuvena fotografija koju ste mogli da vidite. Obišlo je svijet. Upokojeno tijelo starca Josifa sa velikim, širokim osmijehom na licu. Prije nego što će umrijeti, ne mnogo prije njegove smrti, Vatopetska bratija ga je snimio. Da bi znali, braće i sestre, kako znali i zapamtili i sebe, izmjerili svoje zdravlje i svoj odnos prema isjelitelju gospodu Hristu, snimila je jedan njegov vapajni moment, rekli bismo, u zenitu njegovog zdravlja. Naravno, mi možemo samo donekle da vam prenesemo ono što smo vidjeli, a što, nažalost, ni iz daleka ne osjećamo, vjerujući da mi praktično nemamo nikakvih zdravstvenih problema, sem nešto iz oblasti fizičkih nedostataka. Gledajući njega, braći i sestre, tek onda čovjek vidi kakav je bolesnik, kakav je jadnik i kakav je bijednik. On pred svojim sinovima duhovnim, znate kakvi su monasi manastira Vatopet, njih preko 120, znate, svi ko jabuke zrava. Svi svjesni svoje bolesti, svi svjesni svojega grijeha, ali kroz bolest i grijeh vrlo jasno prepoznaju onoga koji je došao zbog bolesnih i grešnih. Kroz bolest i grijeh vezujući se za njega, Isusa Hrista, isjelitelja, bolesnih i grešnih. A on u jednom sličnom ambijentu, ovom našem večerašnjem, samo što ni ja nisam svjesan svoje bolesti, a vidim ni vi, on kaže, braćo, pazite u zenitu njegovog duhovnog života, braćo, raspadam se, i u jednom trenutku izlazi iz obraćanja usmjerenog njima i njegovo srce naviklo da govori, da vapi ka njemu, ka isjelitelju, pretvara se u molitvu, gdje ga sa suzama moli kratkim, vapajnim molitvama. Gospode, ne daj me. Gospode, pomiluj me. Gospode, spasi me, ne napusti me, drži me. Vapi kroz suze, kao dijete, svim svojim bićem, braće i sestre, usmjeren na njega. Od nikog drugog ne traži pomoć, ni od jednog čovjeka, po najmanje od sebe samog, ne traži ni od angela, ne traži ni od svetitelja. A tražeći od njega, tako sumiram, kako samo može teški bogasnik i onaj koji je duboko svjestan svojega grijeha, sve njih, i angele i svetitelje, i caricu angela i svetitelja, majku Božiju, koju je, koju je svim svojim bićem cijenio priziva, prizivajući onoga koga je ona rodila, radi bolesnih i radi njega bolesnika. Zašto smo ovo istakli? Zato što je danas, braće i sestre, veliki problem u diagnostici. Danas je malo ko svjestan suštine bolesti i gdje je njen korijen i čime je ona izazvana. Jer ako naša svijest bude pogrešna, bit će pogrešan i izbor iscijelitelja. Ako tvoj doživljaj bolesti bude pogrešan, bit će pogrešan i ljekar koga ćeš tražiti. Pogledajte koliko danas lažnih ljekara, pseudo iscelitelja ima posla. Od baba, vračara, preko raznih ekstrasensa, astrologa, jogina, fakira, šamana, narkodilera, psihologa, psihijatara. I u sve njih, braćo i sese, mnogi gledaju vjerujući da će im pomoći. A otkuda takva greška? Otuda što bolest nije doživljena na pravi hrišćanski način. Zato se u našoj crkvi velikim blagoslovom smatra kad čovjek prepozna korijen bolesti, ili ako vam je to bliže, kad dobije pravu diagnozu. Jer u pravoj diagnozi imamo i pravu terapiju. Ono na što smo zaboravili, braći i sestre, jeste uzrok grijeha. A grijeh jeste uzrok bolesti. Ako sebe ne prepoznamo kao grešnike, i ako ne prepoznamo da naša bolest od grijeha dolazi, i ako se ne zapitamo otkuda je grijeh, i gdje je i kako i usled čega nastao, nama dolazak i rođenje gospoda Isusa Hrista neće biti jasno. I on, kao iscelitelj, neće biti potreban. Danas sve više jenjava potreba za Isusom Hristu. Svega manje ljudi traže, braćo i sestre, na pravi način. Ovdje ne govorimo o sujevjeru i patološkim izvrtanjima pravoslavne svijesti i pravoslavnog mentaliteta koje se nalazi u velikoj krizi. Pravoslavna svijest je, braće i sestre, u velikoj krizi i vrlo su rijetki oni koji gospoda i prepoznaše i primiše na pravi način, dakle i iscijeljeni biše. Iako je tu među nama, iako je prisutan, iako je pun sile, pun zdravlja, pun ljubavi, Mi ga ne prepoznajemo jer ne prepoznajemo ono što je on došao da liječi. Ne prepoznajemo bolest koju je došao da isceljuje. A glavna bolest svih nas jeste gordost, braćo i sestre. Gordost strašan grijeh. Prvi koji se razbolio od te bolesti, koji? Tako je. Izađe smo iz bolnica, braće i sestre. Bolest je došla sa nebesa Bolest je došla iz angelskih sfera. Znate li vi za to? Tako. Imamo što pričati temeljno i ozbiljno iseljenju i o iselitelju, ako nam to nije poznato. Možemo samo da se prenemažemo i da gubimo dragoceno vrijeme. To je mnogo važno. Crkva svojoj djeci ne propušta da prenese tu istinu. O padu u angelskim sferama, o bolesti koja je nikla u jednom od angela. bolest gordosti i neposlušnosti. bolest zla. I iz angelskih sfera ona ulazi u ljudsku prirodu. Preko naših pravoditelja, Adama i pramajke Eve. Oni su bolest primili, braće i sestre, od zlih angela. Grijehom neposlušanja. Nisu se održali u Božjem blagoslovu, iskoračili su iz njega i ušli u prostor neblagoslovenog, gordog i neposlušnog duha i poslušavši njega primili su bolest. Zaraza je ušla u njih. Bolest gordosti i bolest neposlušnosti. Taj trenutak mi u crkvi nazivamo padom. Padom ljudske prirode. To je, braće i sestre, katastrofa. Ljudska priroda se teško razboljava. I bila bolesna. I do danas je bolesna, sve dok iscelitelj nije došao. Pazite, ovo je vrlo važno da znamo, ovo su temeljne stvari. Bez ovoga nema života u crkvi, možemo samo da budemo zabava istim tim demonima, jer oni se posebno zabavljaju kad vide ljude kako promašuju tu, na izvoru, kako umiru od žeđi na izvoru žive vode. To je njihov najveći praznik. A to se, nažalost, dešava mnogo češće nego što mislite. Možda i sami umirete od žeđi. Možda i nije tako. Ljudska priroda, braći i sestre, primila je bolest i postala nesposobna samu sebe da izvadi iz tog problema. Nijedan čovjek nije mogao da isjeli sebe, nijedan čovjek nije mogao da isjeli drugoga. Strašno, užasno stanje, užasan poremećaj. I tek u o ovaploćenju Sina Božijeg. Tek u ovom našem prazniku, braći i sestre, mada na žalost, mi ga ne praznujemo kako bi trebalo, nismo na tom duhovnom nivou, ali ne odustajemo i da će Bog da bude bolje, ali ne prepoznajemo mi pozadinu božićnih praznika, znate, mi smo se uglavnom zaglavili u onom spolješnju u kosi nam je patnjak i odjeća je od dima raznih vatri napunjena. I to je blagosloveno, ali da li ima mirisa života u dušama našim? Da li je onaj plamen duha svetoga ušao i zakvasio našu bolesnu prirodu novim životom, A on se rađa, postaje čovjek radi nas, postaje novi korijen, novi čokot, novi Adam, kako ga u crkvi nazivamo, novi temelj, na kome će se zidati novi narod, novi Izrael, to jest narod Božiji crkva Božija. Sve što je izvan crkve, braći i sestre, bolesno je. Pogledajte danas projevu života izvan crkve. Otkriva se, to je danas nama mnogo lakše da sagledamo, jer danas je sve otvorenije i bit će još više. Otkriva se satanska pozadina grijeha. Vidite, više ne griješimo abstraktno. Grijeh i projeva grijeha sve više dobija otvoreno i neskriveno demonsku formu. Vidite majku kako se raduje djetetu koje liči na džavo. Ona se raduje tome. I ona se potrudila da dijete uzme učešća u satanskim zabavama, noć, vještice, braće i sestre. Pazite, bolest je došla iz angelskih sfera. Bolesni ljudi po simptomima, to danas svi možemo da vidimo, sveti oci to odavno znaju, ali ko danas konsultuje svete oce, ali doktor nešto nije rekao, ti svetom ocu sigurno nećeš vjerovati. Ili ako se njihova mišljenja, ko se prije ćeš povjerovati ljekaru nego svetom ocu i učitelju crkve. Danas se vidi, braćo i sestre, po projavama, po simptomima, da bolujemo od mnogo dublje bolesti, mnogo opakije bolesti i da ona dolazi iz angelskih sfera i da smo mi kroz bolest povezani sa palim duhovim. Sveti oci to neskriveno objavljuju. Jedan od svetih otaca i u ovoj knjizi je prisutan, nema potrebe da mnogo govorimo o veličinama poput svetog Teofana Zatvornika, Ambrosija Optinskog i Gnjatija Barjančaninova i savremenih svetogorskih staraca. Oni vam se obraćaju u ovoj knjizi. Ali u isto vrijeme, neskriveno, govore i otkrivaju od čega mi zapravo bolujemo. Ovo su, braćo i sestre, periferne manifestacije. Ovo će se mi zadržimo Bolest ovoga, bolest onoga. To su periferne manifestacije. Bolest je mnogo dublje ušla. Ona je ušla, braći i sese, u ljudsku prirodu. Zakvasila nas je. I od te bolesti ne može čovjek da nas izliječi. Znate, nijedan čovjek. Ova knjiga, odnosno učenje crkve, ovo je samo jedna čestica onoga što crkva ima da nam kaže ne može da nas izliči. Samo Bog može da pomogne. A On, rađajući se od presvete Bogorodice, primajući našu ljudsku prirodu, pazite, uzimajući ljudsku prirodu, ali bez sjemenog začeća, nego od duha svetoga čini je novo, zdravo, obnovljeno. U njemu, braći se sestre, u rođenom bogomladencu, u ovome oko koga smo trebali da se okupimo, ali pazite, ne bilo kako. Kako se mi okupljamo, znate? To, to je pogrešno. Mi se okupljamo kao zdravi, znate? On se rodio i mi smo zdravi. Odlični apetiti, odlična trpeza, znate? Može i da se popije i da se pojede. Znate. Dočekujemo ga kao zdravi i kao pravedni. Znate. A on nije došao zbog takvih. I takvi ga i ne sreću. I oni se obično zaklave negdje oko kolijevke. To jest oko crkve. Izvan crkve. Ne u oltaru i ne u svetom pričešću. Ne u svetoj čaši A bolesnici, braći i sestri, narkomani, bolesnici, ostrašteni ljudi, znate, pokajnici, oni ga dočekuju kao melem, znate. Rađa se, mi kažemo, Hristos se rodi, znate, nemo pojmo što izgovaramo, znate. A oni kažu, spasitelj se rodi, ljekar se rodi, život se rodi, prelašćeni govore, prelašteni ili obmanuti, prevareni. Oni kažu, istina se rodi. E, zbunjeni, znate, e, izgubljeni, smućeni, kažu, put se rodi. Oni koji su izgubili nadu, znate, koji su izgubili volju za životom, jer vide da nema smisla. Evo pogasite mobilne telefone, isključite televizore, ostavite cigarete i sve druge dopinge Pa da vidimo hoćete li živjeti. Ima li volje za život? Pa ako je živjeti, počita dan pušiti. Znate, čovek postaje, znate, neko ko puši, ko troši cigaretu. Pa da živjeti 40-50 godina, svako mog može da izgura. Piti, drogirati se, fantazirati. Lako je, braćo i se živjeti pored televizora. Moga bi čovjek da živi 500 godina televizijske serije, to su karavani koji nemaju kraj. da, to nije život. To nije život. I umirati jadno, znate. Zamislite, umrete u pogled nekog hollywoodskog filma. Ja. Ili serije, ove ili ono, To je strašno, to je poraz. Umrijeti negdje u autu, umrijeti izvan života. A oni koji vide, koji imaju hrabrosti da se suoče i da kažu pih, ovo ništa ne valja. Znate, koji su, ali pazite, ne kukavice koje će da ubijaju srce, nego kažu ovo nije život, ali mora da ga neđa ima, ima života. Oni kad čuju propovijed apostola, pa kad čuju gromovitoga Jovana Krstitelja, znate, koji pokazuje na njega, evo ga onaj što je prije mene, evo ga među vama onaj sa, koji sa nebesa dolazi, evo ga Mesija, evo, evo istina, evo put, evo života. A onda mi slavimo, pazite, toliko godina poslije, život se rodi, a mi kažemo, va istinu se rodi, istina se rodi, va istinu se rodi, put se rodi, va istinu se rodi, iscelitelj se rodi, vaistinu se rodi, vaskrsitelj se rodi, vaistinu, Spasite, vaistinu. Jer on se, braćo i sese, rađa radi nas. Dolazi da rešavamo probleme, braćo i sese. Dolazi da liječi od bolesti, ali treba da ga dočekaš kao bolesnik, a ne da mu pokazuješ bubre ili nalaze krvi, glave, mišića, nerava. To će ti najbolje e, Lazar pokazati, jer Lazar nije bio bolestan, nego mrtav četiri dana. To će nam najbolje pokazati svi oni, oni koje on isjeljivao dok je hodio zemlju. Čitajte sveto evanđelje, braćo i sestre, pažljivo i vidjet ćete šta se sve dešavalo kad je odraslo ovo dijete iz Vitlejemske kolijevke. Bolesti su bježale od njega. Pazite, sve bolesti, i duhovne, i duševne, i tjelesne. Ali vidite, on nije došao, braćo i sestre, sa nekim ambulantnim kolima da interveniše, da izliječi i da ide dalje. Znate? Je li sad sve u redu, jesmo li svi zdravi, imali još neko i mi u sali svi kažemo kao vi e, eh, isjelitelji što, što masakriraju predjele gdje nema crkve pravoslavne da makar malo interveniše nego smo se i mi uspavali. Znate što se radi po svijetu? To je, to je masakr od važnih isjelitelja. Jesu li svi isjeljeni? Jesu. Ne, braći i sestri. On je došao da budemo jedno. Znate. On je došao da se sjediniš sa njim, da postaneš jedno sa njim, da postaneš njegov ud u tajni crkve i da budeš živ i zdrav u njemu, ne izvan njega. Suština bolesti jeste, braći i sestre, u odvojenosti. Đavo, on se odvojio i razbolio. On se odvojio i umro. On se odvojio i ugasio. Danas, pazite, to je opšta dijagnoza. Kogod je bolestan, on je odvojen od crkve. Odvojen od crkve. Kogod je zdrav, on se kroz crkvu, pazite, crkva, ne crkva kako je mi doživljavamo kroz crtane filmove i kroz televizijske informativne emisije, nego crkva svetih apostola, crkva svetih otaca, crkva duha svetoga, crkva kao zajednica čoveka i Boga, crkva kao tijelo Isusa Hrista, mistično tijelo, Kogod je ušao u zajednicu sa ocem kroz Sina, silom Duha Svetog, a kako se ulazi u život crkve? Kroz svete tajne, krštenje, milopomazanje, sveto priječešće, sveto pokajanje, ispovijest i sve ono drugo što nam crkva nudi. On postaje, braće i sestre, zdrav u zajednici, u zajednici sa Svetom Trojicom i u zajednici sa bližnjim. Pazite, vi u baru nemojte da se nadate zdravlju ako se u crkvi ne objedinite. Nema zdravlja. A možete da budete zdravi, možete da budete zdravi kao bogovi, braći i sestri. Pritom, to što ćete biti bolesni od ove ili one bolesti, To više nije bolest, braći i sestri. Čovek koji se u crkvi nađe, pazite, koji osjeti da je jednoga duha sa Bogom, sa Sinom Božim, koji osjeti da se sjedinio blagodatnim strojanjima sa njim. A šta je pričaš? Sjedinjenje, braći i sestri. A nije pričešće da se pričestiš pa da mjeriš pritisak posle svete liturgije. Hoću li popiti tabletu prije ili posle svetoga pričešća? I kakvi su mi nalazi posle svetoga pričešća? To je katastrofa. Pazite, to je bolest, to je boleština. Takav čovjek nema potrebu za zajednicom, nego da bude zdrav jer ima na planove čovjek. Njega ne interesuje ličnost gospoda Isusa Hrista. On ne pita otkuda ovo, čije ovo tijelo, čija je ovo krv. Ako ti neko da dva, tri litra krvi da te izvuče, pa da ne smatraš kao dobrotvorac, ne. Pa je to tvoj veliki prijatelj, on je krv za mene dao. A ovdje, braće i sestre, Sin Boži napaja na svojom krvu i mi ulazimo u zajednicu sa njim postajemo jedno sa njim. I vidite, upravo taj duh zajednice, on liječi čovjeka, više nisam sam. Pazite, više nisam e, u, u onom ego kavezu. Postala mi je tijesna moja glava, postalo mi je dosadno u sebi samo, imam potrebu za zajednicom, imam potrebu za bratom, za sestru. Sjećate se našeg oca Luke Cetinskog, da, koji je ozdravio u crkvi i kako prepoznajemo simptom njegovog zdrava. Da, a vi, mnogi od vas, to znaju. I mi smo imali taj veliki blagoslov da vidimo zdravog čovjeka i da svoju umišljenost i svoju umišljenost zdravlje, znate, korigujemo po njegovom modelu raširene ruke. Rođeni moj. Kogod mu je dolazio, grlio ga, imao je potrebu za bližnje. Da. To je zdrav čovjek. I pazite, ima potrebu za svetom zajednicom, i sa bilo kojom zajednicom. Jer zdrav čovjek ima potrebu za liturgijskom zajednicom, za molitvenom zajednicom. Pa on voli nedelju, pa voli da se, da se sabira, ne voli prazan hram, ne voli vrijeme izvan bogosluženja, ne dolazi u crkvu kad je služba gotova jer mu je komotnije, nego dolazi kad su svi tu. Zdrav čovjek je u zajednici sa svojim episkopom, zdrav čovjek je u zajednici sa svojim sveštenicim, znate. Zdrav čovjek je poslušan crkvi, jer poslušanjem se liječi od proklete gordosti. A silu da možemo da budemo takvi, braći i sestre, ponavljamo, to je vrlo važno da znamo. Jer ako ne znamo, možda i pokušamo, ali nećemo uspjeti. Tu silu da zagrliš bližnjega, da ga zavoviš, nemaš u sebi da se razumijemo. Majko, nemoj da se čudiš kada držiš dijete u rukama, pa ti se odjednom smuči. Nemojte da se čudite, imate majke, znate. Kažu nam na ispovijest, dobro namjerne, ali nisu uvedene u tajnu. Smučio je se na dijete. Bože, težak joj je da ne govorimo majkama, koje nisu ni viđale dijete, nego su ga upucale u utrobu. Na šta upucale? Iskidale na komade. Kakva je to bolest, braći i sestri? Majka ne voli svoje dijete, da ne idemo dalje. To je fenomen. Smeta treba da ga abortira, da ga izbaci napolje. Dakle, silu da zavolimo, moćno da zavolimo, mi u sebi nemamo i nema potrebe da je tražimo u sebi. Zato Gospod dolazi, zato se rađa, zato postaje čovjek. Pazite, savršen čovjek. I što je vrlo važno, Meni je to, mogu reći, veliko olakšanje kad sam napokon, ali ne potpuno, napokon shvatio i slava Bogu na tome, da se od mene ništa ne traži. Mi se neđe u početku, znate, onako obmanuti pa se nešto trudimo da se namjestimo, znate. Da namjesimo, da odgumimo neku pobožnost. Pazite, gospod od nas uopšte to ne traži. On zna da mi to niti možemo, znate, niti imamo. On je došao da nam da. On je došao da nas ispuni. On od nas traži da prihvatimo da smo prazni, da, da nemamo ništa, sem bolest i grijeh. Nema potrebe, braćo i sese, da se umaramo. Nemojte da glumite pred gospodom. I kad ulazimo u hramove, Nemojte da glumite pobožnost. Gospoda niko ne može obmanuti. On zna vaš unutrašnji sastav. On zna tajne vašeg bića. Nema potrebe da poziraš. Možeš mene da obmaneš, ali njega ne možeš i nema potrebe. Dođi kao bolesnik. Dođi kao krvotočiva, znate. To je mnogo važno. Pitaju kako da se pripremimo za sveto pričašće. I danas, za sveto sjedinjenje. Pazite, šta je sveto pričešće? To je zajednica. Ti i on u zajednici crkve. Kako da se pripremi? Pazite, mi smo danas iskomplikovali te, te stvari. Tu komunikaciju opteretili smo. Ovi kažu, jedi ovo, a oni kažu, jedi ono. Mi smo se, braći i sese, sveli na jelovnu. Kako ću se sjediniti sa Bogom zavisi od mog jelovnika. Onda, prenijeli smo to u oblast fizičke kulture. Koliko ko može da posti, koliko ko može metanija da napravi ili ovoga ili onoga. Pa čekajte, mi treba da se sjedinimo sa njim. Da on je došao, to je velika tajna. Postao čovjek i dao mogućnosti u crkvi da uđemo u zajednicu sa njim. Primio ljudsku prirodu, vidite, da bi mi, kao nosioci ljudske prirode, mogli da uđemo u zajednicu sa njim i od njega da primamo blagodat, tu zdravu energiju Božiju. To je, pazite, to je potpuno nova mogućnost koja nam se otkriva kroz praznik, rođenje gospodnjeg. Znate, Gospod nas poziva da mu svi priđemo. I danas, u svim pravoslavnim hramovima, braće i sestre, On dočekuje. Mi sveštenici se mijenjamo. Znate li koliko se sveštenika promijenilo od apostolskih dana do danas? Ne znate. To samo Gospod zna ali u svakom gradu, u svakom pravoslavnom hramu, pa i u ovom vašem, našem, sabornom i u svakom drugom hramu, On nas dočekuje. On nam se daje. Sa njim treba da uđemo u zajednicu. I vidite, od njega da primimo život. Od njega da primimo silu od njega da primimo vrlinu, energiju vrline i u zajednici sa njim da postanemo nova bića, zdrava bića, da se, upotrijebit taj termin, jer to je mnogo važno, a danas je gotovo nestao, da se obožimo, braći i sestri. Zdrav čovjek, obožen čovjek, Zdrav čovjek je onaj koji je sjedinjen sa Bogom. Navodim primjer jednog zdravoga iz našeg roda, Đakona Vakuma. Kolac na leđima, zdrav. Pazite, gotovo. Sjedinio se i nema razdvajanja majka mu prilazi, pazite, duhovnik mu prilazi, duhovnik koji se odrekao, bolesni duhovnik, odrekao se od gordosti, nije imao snage da, da se održi u zajednici sa gospodom, uplašio se. Šta to znači? Živjelo mu se, znate, bez zajednice. Takvi se ljudi uplašeni, takvi se ljudi, pazite, malo ga pritisni iz onih vrata, povedi ga, znate, i izaće poznav kako mržno. Posle 15 minuta, znate, malo ćemo da ga pritisnemo, nešto ćemo da mu ispričamo, znate. ćemo da ga ispitamo vatorom i vodom, a za mnoge ne bi bilo ni potrebe paliti ni vatru ni vodu, ni labove puštati. Nego bi se brzo predomislili, zašto? Živim se, braći i sestri izvan zajednice, strah, bolest, nepostojanost. Njegov duhovnik se odliče, majka mu prilazi i kaže, odreci se, sine, pa ćeš u sebi vjerovati. A on, zdrav, sjedinjen, pazite, šta to znači? Ja ne znam, braći i sestri, ne znam, ali vjerujem da je to moguće. Ljudska priroda je to potvrdila u svakom svetitelju naše crkve. Znate li kako mi imamo svetitelja, braći i sestri? Pa gospod, pa nije on isilio jednog, da se razumije, nego bezbroj svetitelja. Mi samo nekima imena znamo. A gdje su ostali? Gdje su svi sveti mučenici? Gdje, braći i sestri? Gdje su svi sveti podvižnici? Gdje su svi sveti ispovjednici? Gdje su sve svete matere, sva sveta ađeca, sveti starci? To su sve isiljeni, to su sve zdravi ljudi. To su sve oni koji je iscijelio Gospod Isus Hristos, a koji je simptom isceljenja. Sve za Hrista, a Hrista Ni I džakon, zdravi džakon, to je mnogo važno da znamo, jer mi, braćo i sestre, danas u tabelama nemamo džakona ovakoma. Danas omladina misli da je zdrava ako je u nekoj dobroj kondiciji, znači. Zdravlje se mjeri po fitness klubovima i provjerava na vagama za mjerenje, znate, miligrama, jer to je važno dolazi ljeto. Đakona, pazite, đakona vagu. To je kao da se morski pas pojavi u sred toploga mora. Potpuno remeti kombinaciju. A on, braći se, zdrav. Đako na to je juče bilo u Podsjetim, juče. Ide, kažu da je bio kao angeo lijep. Đako na mlad i lijep. Duhovna ljepota, znate, sijava kroz fizičku ljepotu. I nosi kovac, znate, ide put Kalemegdana, on i njegov iguman Pajsije i mnogo drugih novomučenika beogradskih Majka ga presrijeće, veliko iskušenje, prvo duhovnik, pa majka. Kaže, odreci se sine, ustima pa vjeru iznutra. A on odgovara i otkriva kakav je to zdrav čovjek. Ja mi večeras, braći i se govorimo o Isusu Hristu, isjelitelju. Nismo ovdje na nekom e, medicinskom skupu, znate. Ne govorimo ovdje o bolestima iz e, tog ugovora. Govorimo o Isusu Hristu, dakle moramo držati nivo i govoriti o onima koje oni iscijelio. Jer pazite, daj Bože, ali ja nisam, ja sam bogesnik. Bogesnik u smislu što i dalje mislim da nema velikih problema. Eto još nešto strasti i još malo poroka i posela će biti završen. Pazite, a to je bolest. Ne znam kako je sa vama, daj Bože, da ste bolesniji od mene, to je svjesni bolesti, a samim tim i zdravi. Zato je važno da govorimo o primjerima, jer nemamo, nemamo ih oko sebe, braći i sest. Nivo nam je katastrofalno opao. A nije da nemamo primjera đaku na vakum kaže majici. Gdje je tu misao bolesni? Pazite, tu nisu bili, znate, fizički iscrpljeni, izmučeni. On majici kaže, ali pazite, srcem vaskrs, nedostupni za bolesni duh, duh gordosti. Kaže, neka majko, na mlijeku ti hvala. Ali ne hvala na savjetu tome. Srb je Hristov identitet. Kaže, raduje se smrti. Nema ljepše vjere od hrišćanske. I biva nabijen na kovac, pazite braći i sestri, pazite, mi govorimo o zdravlju, znate, a njemu kovac prolazi kroz kičnu, hiruška intervencija i ovdje izlazi. I ostaje na njemu zdrav, svež, besmrtan. Kao primjer istinskog zdravlja i kao svjedok jedinog iscijelitelja, Isusa Hrista. I da ne odužimo, a opet da kažem, u našoj crkvi, ukoliko se evanđelski zakvasimo, šta to znači? Ako usvojimo duh evanđelja, nemojte da živite u crkvi bez kvasca evanđelskog, braćo i sest. Ne valja to ništa. Potrudite se, molite vaše sveštenike, snalazite se na sve moguće načine dok ima vremena. Nije ovako, znate, ali potrudite se saborom da usvojite duh evanđelja. Imate novi zavit, čitaj. Ako ja kao sveštenik začutim, čitaj sveto evanđelje. Ako sam ja u autu, ti u sugubi čitaj. Ako sveštenik ne propovjeda, idi, traži spise. Čitajte sveta evanđelja, čitajte djela apostolska, čitajte poslanice svetih apostola, čitajte žitija svetih. Jer u žitijima svetih vidjet ćete zdrave ljude. Jer pazite, mi gledamo bolesnike. Mi smo okruženi bolesnicima. Sami smo bolesni. Ljudi bolesni oko nas. Pritom govorim o bolesnicima koji ne znaju da su bolesni, grešnici koji ne znaju da su grešnici. I pazite, uguglavamo. A kad sretnemo pravog, zdravog, svetog čovjeka, zna, onda se i nama otkriva. Zna, ona duhovna intuicija proradi. Kad vidite, recimo, raskavaš na obladinu, i djevojke i muškarci, znate, kad vide smireno čovjek, krotko, kao e, sira, mučenica, persijanka, čerka velikog persijskog žreca, a i sama žrec, znate kako je primila vjeru? Pa sam vrh persijskog društva. Znate kako je primila vjeru pravoslavna? Šta primila da vjeru? Postala mučenica. Tako što je srela hrišćanske djevojke. Znate, osjetila je silu vrlinu, znate. Bilo uključeno duboko u demonsko satansko polje. Bilo je jedan od vrhovnih, znate, majstora demonskih nauka. Ali sila vrline u krotkim hrišćanskim djevojkama ozračile i kao magnet izvuklo iz tog polja i sva se svojim bićem ustremila ka njima, potpuno promijenila svoje običaje i vrlo brzo, vrlo brzo došla i do tog nivoa da postane mučenica, sveta mučenica, sira. Imate to u ohridskom prologu. Ukoliko nemate ohridski prolog, braće i sestre, koristim priliku da ga svima preporučim. Kupite, tamo svakog dana imate makar nekoliko zdravih ljudi, imate svakodnevnu orijentaciju, ne trebaju vam astrološke mape kako ćemo danas i dokle ćemo, nego svakog dana imate nebeski svod, nebeska svjetila, koja govore kakvi treba da budete i jasno da vidite da niste dobri i da se smiravamo, braći i sestri, jer od nas može se živjeti od nas. Svako misli da je najbolji, svako misli da je najpametniji, svako misli da je najljepši, a kad imaš u jednom gradu hiljadu najljepših, hiljadu najpametnijih, hiljadu najboljih, znači, onda to mora da dođe do, do nevolje. I onda onaj zna pa kaže, evo vam naoružanje, pa riješite to. I duhovno, i ovako, i onako, i onda tu dolazi do tih poremećaja. Tako krene kad vidimo pravo, braći se se ljudi, kad vidimo ljudsku prirodu izliječenu kroz sjedinjenje sa ovaproćenim Bogom, znate, i onda svako poželi, znate, da bude takav. I može biti takav. Nema potrebe da imitiramo svetu mučenicu silu i svetog džakona Vakuma, jer mi smo, braći i sestre, posebne ličnosti. Gospod nas hoće da izgradi kao ličnosti, kao ipostas, znate, da budemo u istom carstvu, ali kao što se danas razlikujemo, a u istoj smo savi, tako i u crkvi da budemo odvojeni po ipostasima, ali sjedinjeni po prirodi, po blagodati. Znate, jedno tijelo, a mnogi udovi. Pa imamo Vasilija Ostroškog i Petar Cetinskog. Nije svaki svetitelj Vasilija Ostroški. Pa jedan se ovako posvetio, a drugi onako. Jedan im ove darove, drugi onakve. Jedan je bio podvižni, drugi stopni, treći mučenik, a onaj učitelj, znate. Ni bolest i smrt u crkvi, prosvećeni evanđelskom propovjeđu, drugačije doživljavamo. I postoji fenomen u pravoslavnoj asketici. To je, to je fenomen, to je jedna vrlina, jedna duhovna disciplina koja je danas gotovo zamrla. Slava Bogu nije, ima još onih koji je se drže i njome štite od važnog života, a to je sjećanje na smrt. Sjećanje na smrt, braći i sestre, jer smrt više nije strašna bolest više nije strašna. Sveti oci su bolovali, ali su primili vječni život u sebi. Znači, oni ne samo da se nisu bojali bolesti, nego se nisu bojali ni smrti, braće i sestre. Pazite, mi moramo, ne moramo da se pravimo naivni, znate, i ne moramo da prečutkujemo stvari. Bojimo se smrti a vjerujemo ili možda ne vjerujemo u vaskrsenje. Volimo se smrti, braći i a to je preziranje čitavog domostoja spasenja. Bojiš se smrti, a slaviš Božić. Ne slaviš. Bojiš se smrti, a slaviš Vaskrs. Ne slaviš. Srb je Hristov. Ne samo Srb, nego hrišćanin na svakom kontinentu i svakog naroda. Hrišćanin je Hristov, ne boji se smrti. Znate? Ignjatije Bogonosac, nedavno smo ga svalili, preklinje da ga ne diraju i da niko ne interveniše kod rimskih vlasti, nego da mu dozvole. Pročitajte ta pisma, poču neđe se da, preu, da i malo da vide Ignjatije Bogonosa na, na njegovo pismo, žiti, da preklinje, da neko ne interveniše, nego da pušte da ga lavovi raskomadaju. Znate, pazite, episkop, još nešto, Ignjatije Bogonosac, to vam je prva generacija apostolskih učenika, direktni naslednik i prvi učenik svetog apostola Jovana Bogoskog, njegov učenik, ili kako bi se danas reklo, Jovanova škola. Apostolska škola, Juri na lavo. Pazite, preklinje. Znate kako je to divljivo pismo? Od prilike, nemojte, molim vas, to da mi činite. Ovo je sad jedinstvena prilika. Ako ovo propuštimo, pa smrtno ćete da me ranite. Nagradili ste me, život ste mi upropastili. Sad mi se daje prilika. Sad postaje mučenik Hristom. Sad, vjerujte mi, danas, a nažalost, mnogi hrišćani bi rekli, ali da ne znaju ko je, da im ostavimo neki spis, ali da ne zna koga je napisao, bi rekli, e, poludi, šta je ovo? Šta je ovo, To je neka sekta, on bi tako pomislio. Da. Neki samoubic. A ti mu kažeš, a nije samoubica, no sveti Jan je bolonosac, koga slaviš na krsnu slavu i učenik svetoga Jovana Bogoslova. To je, braće i sestre, apostolska škola. A šta se danas vidi? Ima li rezervnih bubrega, poštoje jetara, ima li srce da se zamijeni, tako? Mi smo danas krenuli u potrgu za rezervnim organima. Mi danas govorimo o donacijama, u redu, Daćemo i bubreg, nije problem. A daćemo sve. Nema veće ljubavi od te da ko život svoj položi za bližnje. Ali pazite, mi danas razmišljamo o tome imali života u rezervu. Bježimo od groba, braći i sestri. Ne smijemo da pomislimo na smrt. Roditelji djecu obmanjuju. Kako je to hrišćansko vaspitavanje? Jedan naš brat ocu svome koji je počeo da ide u crkvu, taj naš brat, pa sa svojim ocema, naši očevi, znate, su baš uvedeni u tu tajnu, pa mu on prenadno rekao smrti, pa kaže, tata, gdje ćemo se sakranjivati? A tata, znate, ustavi i pobježi iz sobom. Od straha. Samo nemoj o smrti da mi priča. Daj bilo šta, košar, futbal, ma jedno, daj samo da ne mislim na to smrtnost, i zvjesnost. I potpuno smo je potisnuli, ne razmišljamo njoj. To, braći i to ne smijemo da dopustimo. To je predaja, to je kapitulacija na duhovnom planu. To je odricanje od Boga koji se radi nas ljudi i radi našeg spasenja od smrti, grijeh i bolesti džavola obogatio postao čovjek, postradao radi nas, ranama svojim naše rane iscijelio, svojom smrću nama život dao, naravno i svojim vaskrsenjem, i svojim vaznesenjem obezbijedio nam vrhunski nivo, da živimo, braći i sese, ko carevi, ko kraljevi, a ne kao kokoške. Kao kao noje sa glavama zabijenim, ne u pjesak, nego u televizijski ekran i u taj virtualni svijet. Mobilne telefone. Pa to vam je to. Gleda, zabio se u to, jer ne smije, ne smije da se suoči sa životom, sa smrću. A zašto? ja nema vjera. A može da je ima, nego i time da zaokružimo zbog gordosti može da je primi. Jer gorod čovjek ne može da se sjedini sa smirenim gospodom. Onaj koji je samo živ, sebi dovoljan, ne može da se sjedini sa onim koji je došao radi svakoga čoveka, koji se daje svakom čovjeku. Onaj koji pije krv drugima, ne može da se sjedini sa onim koji je došao da svoju krv i svoje tijelo da svima nam uzmite, jedite. Ovo je tijelo moje, koje se radi vas, svih vas lomi, na otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja, koja se radi vas i radi mnogi izliva na otpuštenje grehova. Uslov da ozdravimo, braći i sestre, jeste da primimo taj duh sabornosti, duh crkve nosi, jer crkve jeste sabor. A bolest koja nam stoji na tom putu i ne da nam da u tu zajednicu, jeste bolest, gordost, od koje neka nas izbavi smireni i čovekoljubivi Gospod naš Isus Hristos, iscelitelj duše i tijela, i davovac da vječnog života, života koji nam Otac otkri kroz Sina, a mi ga usvajamo i primamo u crkvi silom i djelovanjem moćnog Duha Svetog. Neka tako i bude Hristo vode. Knjiga je tu, braće i sestre, mi bi večeras u ime manastira podmine, naravno, predvažući svima i ovu knjigu u izdanju naše vrijedne svetigore, koju možete da uzmete, a mi bismo u ime naše zajednice manastira podmine svima vama podijelili na blagoslov e, jednu brošuricu koja je vrlo važna i nosi neke vrlo moćne i otrežnjuće tekstove od jednog uglednog savremenog oca crkve koji je ovom problemu prišao na pravi način i dao u saglasu sa učenjem crkve e, jasne odgovore i usmerenje, u pitanju je arhimandrit Rafael Karelin i jedan izvod iz njegove knjige umjeće umiranja ili umjetnost življenja. Mi smo tu izvukli i postavili naslov jednog od tih poglavlja koji je sadržan u ovoj knjizi gdje se govori o duševnoj bolesti, a pored tog naslova ima još nekoliko vrlo važnih, vidjet ćete i sami, otrežnujućih tekstova, tako da svi možete da dobijete po jedan primjerak, ima dovoljno za sve. Još jednom, oprostite i hvala na povjerenju i svima vama i onima koji su ovo divno veče organizovali. Ovu knjigu možete... Možete kupiti ovu knjigu večeras o kojoj je bila riječ za 4 eura, a narednih dana će ona biti na kioscima koje dobijeće su novine dan za 5 eura. 先生，先生。